أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله u ime Allaha svemilosnog samilosnog. Da li je onaj koji je u noćnim časovima u molkvi vrijeme provodio padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju. Reci, o robovi moji koji vjerujete, Bojte se gospodara svoga. Oni koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana. Samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đalešanuhu na neizmjeri blagodatima u kojima svakodnevno uživamo. Neka je salavati i selam na Muhammeda sallallahu alaihi sellem, na njegovu časnu porodcu, na plemente ashabe i na sve vjernike koji svome srcu nose žar Islama, i imana, od Adema alaihi selama pa do sudnjega dana. Draga braćo i cijenjene sestre, nastavljamo se družiti sa hadisom našeg miljenika poslanika sallallahu alaihi sellem, I večeras govorimo o jednoj vrlo važnoj temi. Posebno je bitna zato što upozorava na jednu pojavu koja se dešava u mjesecu Ramazanu koji ako Bog da nam dolazi za 15 dana. Prije nego što pročitam hadis koji nas večeras koji nam večeras dolazi na red, želim samo nekoliko stvari da kažem vezano za glavni uzrok i glavni motiv zbog kojeg se mi ovdje okupljamo i da kroz jedan hadis koji želim sama da podijelim, zapravo se prisjetimo blagodati kojom nas je gospodar počastio, što nas je učinio da budemo sedbenici od našeg poslanika, ali i salatu wasalam. Taj hadis je vama možda poznat, ali vrlo, vrlo lijep hadis koji svakodnevno trebao bi svaki vjernik, musliman, muslimanka sebi da ponavlja. On dolazi kao neki indikator, kao neki test, kao neko mjerilo kojim čovjek sebe vaga i meri kakav je njegov odnos prema najvažnijim stvarima koje čovjeku treba da budu na svijetu. A to su njegov gospodar koji ga je stvorio i njegov miljenik preko kojega je Allah Đelšanuhu uputio. Jedne prilike čovjek je došao poslaniku sallallahu alaihi sellem i pita ga, kaže, Allahu poslaniće, kaže, mete sa'a, kada će, kaže, da bude sudnji dan? Kada će, kaže, nastupiti sudnji dan? A poslanik sallallahu alaihi sellem njemu blago odgovara i kaže mu, a šta si ti pripremio za sudnji dan? Kaže ovaj čovjek njemu, kaže, nisam pripremio mnogo dobrih dijela. Nisam, kaže, ništa posebno pripremio, kaže. Ali u istinu, volim Allaha i volim njegovog poslanika. Sallallahu alaihi wasallam. Poslanik alaihi salatu wasallam njim kaže, ti ćeš na sudnjem danu biti s onim koga voliš. Nije mu dao odgovor kada će biti togo što, što ga zanima. Jer će kad tad doći biti ali je mnogo bitnije kako će tvoje stanje da bude i kad taj trenutak dođe. I zbog toga mu tako odgovara. Ja znam par momaka i osoba koje su mi rekle ovako u svome životu, kažu, pa vidiš ti da on iz srca potekne i kaže, kaže, ja stvarno, kaže, volim Allah Kaže, i čuo sam par momaka koji su rekli, kaže, ali volim, kaže poslanika, sallallahu alaihi Pričaju, pričaju, kaže, ali stvarno ga, kaže, volim. Ono iz srca potekne. I onda kad ovako gledam ovaj hadis, malo razmišljam s kojim hoću da počnem i kažem, ovaj Beduin ništa posebno nije uradio, kaže, nema nekih posebnih dijela, ali eto, volim Allah i poslanika. Insan bi rekao, to je ono vrlo lako. Hajde kažem, volim Allah, volim poslanika i riješio sam stvar. Međutim, ne bi ove riječi potekle sa usana ovoga Beduina da to nije iz srca njegovog došlo iskreno. I zapitajte se, pogledajte se malo, zašto spominjem ove momke koje sam, koje sam čuo. Kada neko kaže, kada čujete nekog, da onako spontano kaže volim Allaha, volim poslanika, uprijeći mu nadođe tu i kaže to onako, ono aškile, s ljubavlju. Sigurno ćeš u njegovim dijelima primijetiti tu ljubav. Primijećeš ćeš te ljubavi. Ne može te riječi reći neko ko, ko to u uistinu osjeća. I zbog toga to nije tek tako, samo kažeš. Nego to mora da potekne iz zubina tvoje duše, iz dubina tvoga bića. E zato da bismo mi bili poput toga beduina, dolazimo ovdje da razvijamo tu ljubav, da razvijamo tu svijest da budemo svjesni i da se podsjećamo, da ne zaboravljamo, da nas okolnosti u kojima živimo ne odvrate od istine najveće, a to je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Nema Boga osim Allaha i Muhammed Ali Selam je njegov poslanik. To su najvažnije stvari s kojima trebaš da dođeš do, na budući svijet. Zamislite čovjeka koji krene na put, ali ne ponese pasoš, ne ponese, ne ponese ličnu kartu. On će ići svojim putem i on će doći do granice. Ali bez tih dokumenata, bez dokumentacije, vrlo su male šanse, skoro nikakve da prijeđe tu granicu. E tako isto u našem životu. Ako nemaš ovaj pasoš, ovu vizu, ovu ličnu kartu, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, i da uđeš do granice koja do koje će svako doći, preseljenje na budući svijet, ne možeš se nadati da ćeš ući sa hajrom, da ćeš ući bereketom na, tu, na taj budući, budući stepen, da ćeš tu stepen zakoračiti. I to što vi dolazite ovdje, što posvećujete svoje vrijeme za hadis poslanika, ali i svatu selam. I ako Bog da prvi dokaz da, da smo od onih koji su poput ovoga beduini svojim srcima rekli, ja uistinu volim Allah i volim njegovog poslanika. Ako Bog da. Odišarite da to bude. Jer bez te ljubavi, bez ti stavljanja njih na prvo mjesto u našem životu, mi smo istinu poput ovih putnika koji idu putem, ali ne nose, ne nose sa sobom ovaj pasoš ili ličnu kartu s kojom će prijeći, prijeći grancu do koje ćemo sigurno doći. I druga stvar, draga braćo, vezana za našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ako želim ovaj hadis, ovaj hadis sam htio kao, kao hediju neku da vam dadim večeras, da vam izložim. Jer približava se Ramazan i sav smisao Ramazana jeste u tome da mi kod sebe izgradimo rečenicu, izgradimo osjećaj. Da možemo da kažemo, ja uistinu volim Allah, volim Allaha, ja uistinu volim poslanika. Kada to kažeš, onda te Allah Đošanu pripremio, pripremio za velike stvari da hizmetiš njegovu vjeru. Ali dok, dok god ne uđeš do tog stepena da ti se samo svoje srce i sama tvoja duša te riječi izgovara i te riječi osjeća, još uvijek nisi upotpunio sve aspekte svoje vjeri. I zato kažem, vaš dolazak ovdje da nešto novo naučite, ako Bog da dokaz idete tim putem. Ali druga stvar koja pojačava da budemo od onih nosioca te istini, nosioca te riječi, volim Allaha, volim Rasulullah. jeste da ih se sjećamo redovno. Sto puta smo rekli, onaj ko nekoga voli, on njega stalno spominje. Onaj ko voli Allaha, vrlo ćeš lako to prepoznati. Zato što mu svaka druga, treća, peta riječ bude Elhamdulillah, mašallah, subhanallah. To prepoznaš vrlo lako. Vidiš čemu čovjek stremi. Vidiš šta su njegovi ciljevi, razmišljana, Vidiš koga nastoji zadovoljnim učiniti. Onaj ko voli poslanika, sallallahu alaihi sellem, donosi salavate na njega, spominje ga. Drugima priča kako je on bio posebna ličnost. Kakav je to bio velikan, a da isto vrijeme bio najobičniji čovjek koji je bio svima pristupačan. I zato dolazimo ovdje da kod sebe izgradimo taj osjećaj. I zato želim da se vas podsjetim na važnost donošenja i, spominjanja našeg poslanika, sallallahu alaihi sellem. Prvi korak ka sticanju te ljubavi jeste da dođemo da učimo iz njegovog života hadise. Drugi korak jeste da ga spominjemo u svome životu mimo halke hadisa. Da to živimo u svojim životima mimo halke hadisa. I zato samo još jedan hadis želim da podijelim vrlo je poticajna, vrlo jednostavno za primijeniti, a velike stvari u našem životu može da proizvede. Poslanik sallallahu alejhi ve je rekao: "Onaj ko na mene donese 10 salavata ujutro i 10 salavata navečer, obezbijedio je sebi moj šefat na sudnji danu. Zaslužio je moj šefat na sudnjem danu." Subhanallah. Tako velika stvar da se poslanik sallallahu alejhi ve za tebe zalaži kad, kada te sretne na sudnjem danu. Zamisli ti ga sretneš, dođeš na sudnji dan, situacija je teška, polažu se obračun se vrši, nekome pretegne vaga loših dijela, nekome vaga dobrih dijela, a ti sretneš poslanika, salallahu alaihi sallam, vidiš ga i on se nasmijanog lica prema tebi okrene i kaže ti, ti si doista bio od moga umeta, ti si se mene sjećao, mene si spominjao i mene si u svome životu slijedio. Hoće li ikakva veća satisfakcija tog dana trebati? Kolika je vrijednost salavata, želim jedan, jedan događaj da vam ispričam koji je istinit, koji se dešava u našem vremenu. Jedna djevojka od 16 godina je došla do jednog šeha u Egiptu. I kaže ona njemu, šehe Efendija, usnila sam takav i takav san. Pa bi voljela da mi malo protumačiš, jer mi nije jasno, nisu mi jasni neki dijelovi tog sna, pa ti si alim, pa molim te protumači mi taj moj san. I kaže, šta si kaže, usnjela? Kaže, vidjela sam poslanika, sallallahu alaihi sallam, tako i tako. Neka, neka situacija iz njenog sna. I pita, kaže, ova šeh nju, on nju objasni, znači protumačio, pomognio da razpozna, da razazna značenje tog sna i pitao nju, kaže, koliko, kaže, puta bogat se dosad, kaže, vidjela poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, puno, kaže, ne što ni broj sam, kaže, često, često mi, kaže, dolazi u snove, sallallahu alaihi Često sam ga viđala, ali ovaj san nisam mogla da rastumačim, pa sam kod tebe došla. I pitao da nju ovaj šeh ovako kaže, kaže, tako te Allah, da mi, kaže, rec, koliko, kaže, dnevno salavata donosiš na njega? Jer kaže, osjetio sam sramotu, osjetio sam stid pored djevojčice od 16 godina, koja već ima tako izgrađen odnos ljubav sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. I pitao nju, kaže, nakon što je, što je, što je to prošlo, kaže, reci molim te, koliko, kaže, puta ga se dnevno sjetiš sa salavatom? Kaže, njemova djevojka od 16 godina, subhanallah, kaže, tako mi Allaha, šehi Fendi, ne prođe, kaže, dan, a da ga se minimalno 10.000 puta salavatom ne sjeti deset hiljada puta salavatu sjeti I onda se pita zašto je dolazi u snove. Zato što ga voli. Onaj ko nekoga voli, on njega spominje. Ako želimo da volimo poslanika, salallahu alaihi sellem, minimum, minimum je deset salavata, najveće deset ujutro, što je on preporučio. Ako želiš da ga istinski voliš, u svakoj situaciji to radi. E zbog toga dolazimo na halku hadisa. Da kod sebe pojačamo taj osjećaj. Da budemo svjesni. Ko nam je najpreći? Ko nam je najbitniji? Ko će nam najveće moći pomoći ako bude kad naj, najteže stanje bude bilo. To je naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem. I zato ćemo večeras da se nastavimo družiti sa njegovim hadisima i prije nego što pročitamo večerašnji hadis da se sjetimo Fatihom ili dovom Velkana imama Buhari koji nam je priredio u hadijsku izbirku. Fatiha. I dalje se nalazimo u knjizi u Abdestu, poglavlje koje smo prošli put započeli, pa večeras imamo još jedan hadis na tu temu, koji ću ja da pročitam, da okončamo s tim poglavljem, ako Bog da. 213. hadis u zbirci mama Buhari. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو أيوب عن أبي قلابة Pričao nam je Ebu Mamer i kazao da mu je pričao Abdul Varis, ovome Ejub prenoseći od Ebu Kilabi. an Enesin anin nebiji sallallahu alaihi wasallam kal. On od Enesa, a ova od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je on rekao. Iza se ehadukum fi salati fel jenem hatta ja'leme ma jakrav. Poslanik alaihi salatu wasallam je rekao, kada neko od vas zadrijema u namazu, neka odspava dok ne bude znao šta uči. Kada neko od vas zadrijema u namazu, neka prekine namaz, neka odspava, dok ne bude znao šta u tom svom namazu uči. Vrlo kratak hadis, ali nosi velike poruke i nosi snažne poruke koje svakom vjerniku i vjernici treba da budu bitne, da se na njih redovno posjeća. Prva stvar koju iz hadisa zaključujemo jeste fleksibilnost i ljepote i lahkoće naše vjere Islama. Mnogi doživljavaju Islam kao krutu vjeru koja samo zahtijeva svakodnevni, odnosno non-stop i vadet, nesilazenje što kažu s Međutim, to nije tako. Vidite da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava da je mnogo važnije imati kvalitetan ibadet, pa makar ga i malo bilo, nego ga imati puno, a da nije kvalitetan, da nije ispravan, da nije sa sadržaja, da nije ispunjen onim ruhom, da se u njemu ne, ne, ne, istinski ne udubi rob koji taj ibadet obavlja. I zbog toga, kad pogledamo kako nas je vjerom gospodar počastio, prvo treba da mu se zahvalimo. I non stop da se zahvaljujemo. Jer to je najveća blagdat koju nas je Allah mogu počastiti. Onaj ko ima sve na dunjalku, koji ima sva materijalna bogatstva, onaj ko čak ima i zdravlje i sve drugo što, što insan smatra vrijednim, a ne ima ovu spoznaju da je Allah taj koji ga je stvorio i da će se njemu vratiti, to njemu ništa ne vrijedi. A opet onaj koji je možda ili bolestan, ili nema ništa na dunjalku, ili ima mnogo problema, iskušenja, teškoća, a ima istinu kod sebe, ima la ilah illallah, to je njemu mnogo važniji i mnogo vrednije nego da sav dunjaluk ima koji drugi tamo, koji drugi ima. Jer ovo la ilaha illallah te da donosi sreću i na dunjalku i na hiretu. Na hiretu sigurno na, dunjalku, na dunjalku možda nakon nekih poteškoća, jer te gospodar želi pripremiti za velike stvari. E zamislite kad imamo takvu vjeru, da nam je gospodar odrijedio i njegov poslanik alaih salatu Selam da su nam propisali kako da se ponašamo kad zadrijemamo u namazu. Znači u tvojoj vjeri imaš riješeno pitanje kako da se ponašaš kad te počne fatat vrijemeš u, u namazu. Imaš riješeno pitanje kojom nogom ulaziš, kojom izlaziš u kupatilo, kojom ulaziš u džamiju, kojom jedeš, kako se čistiš. Neke sitnice, neke banalne stvari na, stvari na prvi pogled. Ako su te stvari riješene, ako su te sitnice regulsane, zamislite tek onda kakva veličanstvena islam nudi rješenja za neke krupne globalne probleme i globalna pitanja. Onda ima ljudi koji kažu, ima, kaže, problema u braku, ima problema u poroci, ima sa djetetom, ima sa babom, s majkom. Zašto je to tako? Zato što ne gledaj koji je model rješavanja problema. Najbolji model rješenja tih problema jeste da se udubiš u spoznaju Islama, da zaviriš kako tvoja vjera nudi rješenja i odgovore na ta pitanja koja te muči, Allah će mi tako, tako mi njega dati sigurno rješenje svog problema. Kogod se žali da ima neki problema koja ne može da riješi, ili bar misli da ih ne može riješiti, još uvijek nije svoju vjeru prihvatio kao vodilju u svom životu. Znaj da ti tvoja vjera nudi rješenje za sva probleme, za sve probleme. I ako hoćeš da riješiš neki problem, uvijek pitaj učeni i zaviri, zaviri malo šta ti to tvoja vjera nudi kao rješenje. Nemoj da preskačeš kad ti Allah već dao takvu blagodat, da imaš vjeru u koju su riješene mnoge stvari kojima se danas mnogi pati. To je prva stvar. Ovaj hadis nam ukazuje na veličinu i lahkoću jednostavnost naše vjere. Ako si pospan, ne možeš spavat, ospavaj sat vremena pa ustani klanjaj namaz. Navi dva, tri alarma da ne prespavaš ako je jacija ili ako je blizu neki drugi namaz, pa kako ne bi, kako ne bi prespavao. I zbog toga ovaj hadis nam ukazuje da je suština namaza i onoga što se u njemu dešava mnogo važnije od formi. Kaže se da je bitno da se namaz klanja na vrijeme. Ali u ovom slučaju je mnogo važnije da ti ispravno proučiš ono što namaz učiš i da sa razumijevanjem proučiš što što u namazu učiš, nego da namaz klanjaš na vrijeme. A ovo je podjednako važno, što nam govori da je sama suština namaza mnogo važnija od forme namaza. Gospodar kaže, ekim is salat ili zikri, obavi namaz kako bi se mene sjetio. Ako u namazu koje klanjamo nema razmišljanja pred kim mi stojimo, ko je naš gospodar, taj namaz kao da nismo klanjali. Taj namaz kao da nije dio nas. I pitanje je da li smo ga stavili na vagu naših dobrih djela. Kada bi nas pozvao neko ugledan i neko ko je neka važna ličnost, sebi ugoste, ili kad bi nas pozvao neki svoj prijem, pa bismo se mi lijepo obukli, pa bismo se sredili, pa bi se namirsali, pa bismo pazili šta pričamo kad tu dođemo, pa kako se poselamimo, kako se pozdravimo kad uđemo, pa kako jedemo kada tu dođemo i sve ostalo. Neka važna ugledna ličnost. A zamislite kad te gospodar svjetova pet puta dnevno poziva da staneš, da dođeš njemu ugoste, a mi to shvatamo kao da je to nešto usput tamo. Kao da je to nešto manje bitno. Kao da je to nešto što treba da se riješi. Ovo sam od mnogo omladine čuo. Kaže, hajde da klanjam na vrijeme da riješimo, kaže. Da kasnije ne mislimo na to. Subhanallah. To je pogrešno razmišljanje. Jedan učenja kaže, nemoj, kaže, da obavljaš i badete kako bi ih riješio, kako bi ih skinuo s dnevnog reda, već ih obavljaj kako bi se Allahu približio. Jer to je smisao i badeta. Nije smisao da ga riješi da ga otkačiš. Kad, ga tako, kad se tako odnosiš prema njemu, onda i taj ibadet neće imati neku vrijednost. Kad dođeš na sudnji dan, taj namaz neće reći, on je mene klanjao radi tebe, gospodaru. Već je klanjao da, se, da, me se riješi kao obaveze. Nije me shvatio kao uživanje, kao uživanje u njemu. Najlakši način da spoznamo i da popravimo svoj namaz. Pokušavao sam, gledao sam, čitao sam koji su to načini, razmišljao na koji način to postići. Najlakši mogući način i najbrži mogući način, najefikasniji, što sam na sebi probao, jeste – da spoznaš pred kim stojiš kad, kreneš na namaz. Da spoznaš kome ideš u goste kad kreneš na namaz. Dok god ne znaš onoga kome si otišao u goste i onoga pred kim stojiš, nećeš, dok ne znaš njegovu vrijednost i veličinu, ti svoje ponašanje nećeš promijeniti. Isto kao što nekoga predsjednika koji te pozvao sebi na prijem smatraš bitnim pa se središ, odješ lijepo sređen, zato što mu smatraš da je vrijedan, isto tako dok ne spoznaš ko je tvoj gospodar, pred kim stojiš u namazu. dota svoj namaz nećeš popraviti. Ali zato je bitno da spoznaš ko je tvoj gospodar. Da budeš svjestan ko je Allah. Milostivi, samilosni, blagi, nježni. Onaj koji te hrani, onaj koji te poji. Kada si glada nahranite, kad si bolestan izliječite. Kad nemaš, kad si oskudici dadnijeti izlaz, pa ti pošalje na faku. Onaj kome ništa od tebe ne treba, a tebi od njega sve treba, pa te opet u životu održava. Onaj koji te, i pored toga što mu svakodnevno griješiš, svakodnevno nepokornost iskazuješ, održava u životu i daje ti srce koje ti u grudima kuca, iako na njega utjecati ne možeš. Pa ti daje da udiše zrak, iako na to ne razmišljaš. I dok god gospodar ne kaže, ne dozvoli da svaki udisaj ti učiniš, to se ne može desiti. Nisi im svjestan zapravo da ti sve blagodati od gospodara dolazi. Pa kad spoznaš ko je tvoj gospodar, ko je tvoj Allah, onda ćeš ti svoj namaz popraviti. Onda ćeš kad kreneš na namaz, malo da razmisliš i da popraviš svoj osjećaj koji treba da imaš u namazu. Moramo spoznati, draga braćo i sestre, da mi nismo robovi ljudi. I da mi nismo robovi nekih interesa. I robovi grijeha i robovi dunjalka. Iako mnogi od nas jesu to danas. Ali u osnovi suštini, Allah je nas stvorio da budemo robovi gospodara. Da budemo robovi, Allaha. Ti imaš gospodara koji uzdiže i ponižava koji daje zdravlje, koji daje bolest, koji daje siromaštvo, koji daje bogatstvo. I kada tako razmisliš, kada tako postaviš stvari i tako na namaz odeš, onda će tvoj namaz da bude puno bolji, puno prisutniji. Biće svjestan pred kim stojiš. Razmislat ćeš onome što govoriš u takvom, u takvom okruženju. Subhanallah. Ima mnogo ljudi koji su robovi, koji su robovi, robovi dunjalka, robovi ljudi. Pa kada dođu na namaz, zapravo nijedno se ne sjete pred kim oni stoje. Nijedno se ne sjete gospodara koji je vlasnik i gospodar svih ljudi. A ima ljudi, danas je zdrav, sutra je bolestan. Danas je bogat, sutra je siromašan. Danas je uzvišen, sutra je ponižen. Danas ga ima, sutra ga nema. I opet više pažnje posveti kad ode čovjek u nekom društvo na prijem nego gospodaru koji je živi, koji je vječni i koji ne umire. Subhanallah. Vjernik muslima ne može tako stvar da postavlja. Vjernik muslima drugačije postavlja stvari. Mi smo obični siromasi. Ja sam siroma. Ti si siroma. Gospodar jedini koji je bogat, koji je vale vrijedan, koji je novisan. Može li siromah pomoći siromahu? Može li utopljenik pomoći utopljeniku? Ne može. Tako mi Allah, mi smo za gospodara vezani svaku milisekundi našeg života. Da gospodar ne kaže, ne odredi da taj zrak udahnemo i da na srce ne kuca, ono tako mi njega ne bi kucalo. Ali nas ono država u životu i svoje milosti. I sjećajte se blagodati ti kada u namaz krećete, kada u namaz dolazimo, da bi popravili svoj namaz. Posebno ova tema bitna, posebno ovo bitno jer dolazi Ramazan. Dolaze prilika, dolazi vremena kad se mnogo namaza klanja. Ja sam jedne prilike rekao i ta rečenca me prati kroz cijeli moj život, posebno što sam u tom poslu i što sam u tom okruženju. Tako mi Allah, ja mislim da ćemo možda lakše položiti račun za slušanje turbo folka nego za naše turbo teravije. Zbog toga je veoma bitno da čovjek se ne igra sa namazom. Bitno je da čovjek zna pred svim stoji kad u namaz dođe. Bitno je da je svjestan ko je njegov gospodar. Znam jednog mladića koji je toliko zavolio namaz i toliko zavolio Allaha Đelešanhu da me svaki dan ispitivao. Kad je šta znači Allahu Ekber? Šta znači Subhane Rabbi al Šta znači Subhane al Azim? Šta znači Semi Allahu limen hamide? Šta znači ova sura, šta znači ona sura? De Fatihu me prešaj, naučio sam prijevod. Svaki dan, tako mjesec dana, dok nije cijeli namaz naučio od početka, od tekbira, iftitah i tekbira do predavanja selama šta znači. Kaže, ovo sam, kaže, morao da naučim. Jer, kaže, želim kad stanem u namaz, da znam šta zapravo govorim. Da znam pred kim stojim i šta zapravo svome gospodaru, gospodaru ja šaljem. Kakve mu to riječi upućujem. Želim da osjetim, da doživim svoj namaz. A zreti ali jedne prilike uzmao Avdest i sav počeo da drci. Sav se uznemirio. Pitao njega, oni koji su bilo oko njega, kaže, Kaže, Alija, kaže, šta ti je, zašto si, kaže, se uznemirio? Šta ti je bilo, zašto je tako, kaže, promijenio izraz tvoga lica? Kaže, uzimam kaže, abdest. I znate da ću sad na namaz da stanem. A znate zašto sam se uznemirio? Zato što, kaže, sada prihvatam emanet koji su, kaže, odbili nebesa, koji, su, je odbila zemlja i koji, je odbili, koji su odbila brda. I koji je na mene pao. I zbog toga sam ja, kaže, sad uznemirio. Jer namaz, hilafet i namaz, obožavanje Allaha, emanet koji smo mi kao ljudi preuzeli, to je toliko veliki manet, toliko velika obaveza, to je toliko uzvišena stvar da su se zemlja, nebesa i brda prepali ponijeti taj emanet i, i čovjek je taj emanet na kraju prihvatio. I zbog toga se kaže zreti svaki put uzbudio kad bi na nama stao. Svaki put bi se, svaki put bi se uznemirio. Također moramo biti svjesni da popravljanje namaza je obaveza svakog vjernika. Da razmišljaš kad staneš na namaz, ako već ne znaš sve sastavne dijelove namaza i ne znaš značenja sura koja često učiš, nauči to. Kako bi mogao biti svjestan kakve tu riječi svome gospodaru šalješ. Kako bi mogao biti svjestan šta tu ti izgovaraš pred gospodarom koji ti sve blagodati daje. To makar možeš da učiniš. Pa će ti Allah kroz svoj trud, kroz svoje nastojanje da popravi svoj namaz, dati slast na namazu, da će ti ljepotu namazu, pa će ti namaz biti ono što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao: "O Bilale, odmori nas namazom." Nema ništa ljepše na Dunjalu, tako mi Allaha. Od osjećaja kada čovjek vjernik iščekuje namaz. Kada vidi da se uči jezan, čuje jezan i krene na namaz, a njemu srce puno. Njemu duša ispunjena što ide da obavi tu svoju dužnost. Kada dođeš do toga da osjećaš vlast u namazu, Allah te velikom blagodat počastio. I čuvaj onda tu blagodat. Stalno razmišljaj kakav je tvoj namaz. Ali bez obzira koliko se ti trudio, šetan je tu da ti što više pokvari namaz. Njemu je cilj da pokvari svoj odnos sa gospodarom kroz to što ćeš pokvariti namaz. Jer znate da kome bude namaz bio dobar, bit će mu dobro ostala djela. djela. Namaz je direktni kontakt sa gospodarom. Ko bude imao taj dobar odnos sa Allahom Đelešanu, Allah će mu dati da mu sve ostale stvari budu čiste. Da mu sve ostalo bude u redu. Da mu sve ostalo ide. E zato se šeta najviše trudi da po čovjeku pokvari namaz. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sjedio sa svojim ashabima i kaže on, evo ovako, Onaj ko mi obeća da može da klanja namaz, u kojem neće da pomisli ni na šta drugo, osim na ono što je u namazu, znači da se ne sjeća ničega drugog osim Allaha i ono što izgovara u namazu, kaže moći će kaže, da bira između kaže ovoga ogrtača ili ovoga ogrtača. Ili ima više rivajeta, u jednom se navodi da bira između ova dva, između ove dvije burde, između ova dva ogrtača. Kaže Hazreti Alija, mogu ja, kaže. Boži će daj da ja klanjam. Kaže Hazreti Alija je krenuo da klanja namaz, uzeo je abdest, lijepo se pripremio za namaz, isti taj tekbir i sva, sav je bio prisutan u tom namazu. Klanjao je namaz od početka do kraja, sav prisutan razmišljajući na ono što se u namazu uči. I kada je došao pred kraj namaza, kada je učio one završne salavate dole i trebao da preda selam, šeitan mu dođe i maksimalno ga dekoncentriše i počne mu bajati i kaže, ovo Alija, kaže, hoćeš li uzeti ovu, hoćeš li uzeti ova ili ona grtač, kaže. I poslanik Ali Selam je znao to, kao poslanik imao objavu. I onda je to ispričao svojim ashabima koji su bili tu i rekli su mu, i rekao je zapravo da je kao pouku. Ashabima, ali i ashabima. Znajte, kaže, sve dok se vi borite sa šeitanom, vi ste na haku, vi ste na istini. Onoga trenutka, kad tvoj namaz postane tek tako, prolazi poput vjetra kojeg ne osjetiš, onda znaj da si već, da si već krenuo da ideš putem stramputice. Ali sve dok se boriš, dok razmišljaš, da li sam prisutan, da li sam priseban, jesam li proučio pravilno, nisam li govorio pravilno. Dok god se boriš, dok si na putu borbe, znaj da si ti na dobro. Ti si na istini. I znaj da će ti šeitan uvijek napadat. Ali dok god je borba prisutna, znaj da si ti od onih koji su koboda na hajru. Veliki imam Gazali jedne prilike je rekao onima koji su bili oko njega na predavanju, kaže, ima, kaže, čovjeka, ima ljudi, kaže, i znam čovjeka, koji, kaže, čini seždu gospodaru svih svjetova. Ali, kaže, tako mi Allaha, kad bi se, kaže, grijeh te seđde rasporedio na stanovnike grada ovoga, kaže, uništio bi sve stanovnike. Subhana. Kaže, tako mi Allaha. Ima, kaže, ljudi koji klanjaju i misle, kaže, da svojim ti klanjanjem se približavaju gospodaru, ali kad bi se, kaže, grijeh te njegove seđde rasporedio na stanovnike ovoga grada, uništio bi ovaj grad. Pitam njega, kaže, pa kaže, zašto to, kako to, kaže. On kaže, on kaže, svoju glavu spušta na tlo. Ali kaže, njegovo, kaže, srce Kaže, ispunjeno grijesima, ispunjeno besposlicama, ispunjeno ljubavlju prema dunjalku, kaže. Zar je to sežda Allahu, gospodaru svih svjetova? Subhanallah. Koliko puta mi padnemo na seždu svojim tijelima, a naša srca to ne učini. Koliko puta budemo na namazu svojim fizičkim, znači tijelom, a zapravo naše srce, naš razum, naš um, naša duša i ne zna koji je rekat ili gdje se nalazi u namazu. S tim se, draga braću, ne treba igrati. To su stvari koje nisu, koje nisu za igru. Pogotovo zato što dolazi mjesec Ramazan. pokušajmo popraviti svoj namaz. Na konkretan način. Naučiti to što se u namazu izgovara. Naučiti te sure koje u namazu učimo. Ima danas Kur'ana s prijevodom na sve strane. To je vrlo lako da se zapamti. Pa samo subhaneke, kada znaš prijevod subhaneke, pa kada to na bosanskom izgovoriš, proučiš, kad se sjetiš tog prijevoda, kako je to uzvišeno, kako je to veličanstveno, tebi će odmah namaz na početku da osjetiš last. Samo je to subhaneke kad bi naučio na pamet. Prijevod. Namaz je veličanstvena stvar. Namaz je nešto što treba da, da posvetimo posebnu pažnju za to. Ukoliko nemamo odnos takav sa namazom, Allah u nas može vrlo lako, vrlo lako staviti uskušenja iskušenja sa drugim, sa drugim stvarima na koje ilazimo. I da vam još konkretno ispričam, kada već govorimo o namazu, jedan lijep primjer koji govori o tome kakav je namaz bio velikana prije nas, a kako zapravo mi danas doživljavamo namaz. Te primjere treba navoditi kako bi popravili svoju svijest. Kažu da je Ebu Hanife, naš imam, veliki, veliki učenjak, jedne prilike klanjao namaz. A oko njega su, kaže, naišli, kraj njega su naišli njegovi učenici. I dok je klanjao namaz, sav se, kaže, predao u tom namazu. sad je bio u tom namazu. Prepustio svoje srce pred Allaha i uživo u tom namazu. Kaže da je njegovi učenici su vidjeli da se on predao u tom namazu, ali su vidjeli da mu neka zmija hoda oko nogu, da prilazi i hoda oko njega i učenici sada ne znaju da li da uzmemo da ga, da ga opomenemo da je tu zmija, da će ga možda povrijediti ili da li, da, ili da, da, ga pustimo da završi namaz. Oni kažu ipak je namaz u pitanju, Allah će ga očuvati, nećemo kaže da ga ometamo njegovu namazu. Kažu završi se, završi se namaz i priđu njemu učenici, kažu o kaže učitelju naš, mi smo kada htjeli da te prekinemo u tvom namazu, u tvom ibadetu, jer smo vidjeli da ti zmija hoda oko nogu. Kaže, pa zar ti nije zasmetalo, zašto sam nisi prekinuo namaz? Subhanallah. Kaže njime Buhanife, kaže, kakva kaže zmija? Kaže, ja nikakvu zmiju nisam ni vidio ni primijetio. Jer ja sam, je svoje srce i svoje tijelo predao gospodaru. Ovo što se oko mene dešava, dok klanja namaz, mene uistinu ne zanima. Subhanallah. I uistinu je takvi namaz su njihovi bili. Dok druge strane, imamo danas primjere. Imamo danas ljude koji na namazu zapravo vrše svoje financijske neke samobračune. Na namazu vrše neke stvari koje treba da rade van namaza. Na namazu i najbolje ideje dolazi. Jedan mi čovjek priča, kaže, tako mi jednom došla super ideja na namazu. Kaže, nikad mi kaže, nije tako dobra ideja za projekat neki došlo. Kaže, ja razmišljam, kaže, da li da prekine namaz, da zapiše dok nisam, dok nisam zaboravio, ili kaže da, da, da završim, pa ću onda, pa onda kaže da, da se poslije sjetim. Ja kontarko, kaže, pa možda, možda će kasnije zaboraviti, kaže, ajde predat ću ja selam sada, pa ću zapisati to i kasnije ću, kaže, klanjati ponovo. I kaže, predam ja selam, zapišem ja tu ideju. I klanjam ja, kaže, namaz i završio ja ponovo s namazom, otklanio se lijepo i uzme da vidim onu ideju što sam pročito, dođem ono kaže, po je, kaže naopolo prije tri dana. Subhanallah. Kako šetan, kako šetan samo, kako šetan samo u namazu nam neke stvari pričinjava tako, tako drugačije nego što ne jesu. U namazu zapravo treba čovjek da bude svjestan pred kim stoji. I najbolje lijek, i najbolje rješenje da popravimo svoj namaz, već sam rekao, jeste da spoznamo svoga stvoritelja da spoznamo svoga gospodara. Također, jedan od lijepih lijekova i načina da čovjek popravi svoj namaz jeste da krene da uči Kur'an malo više, sa razumijevanjem, sa nekom dubinom. Posebno što dolazi mjesec Ramazan. Nemojte propustiti priliku da sebe ne počastite, da makar pročitate prijevod na bosanski jezik ako već ne znate čitati hatmu na arapski jezik. Makar na bosanski jezik. To te niko ne može osloboditi te odgovornosti. Bosanski svi znamo čitati. Makar na bosanski jezik. A oni koji znaju čitati svakako treba da i badet iskoristi da čitaju. Ne možemo dopustiti sebi da mi kao umet poslanika sallallahu alaihi ve koji smo počašćeni sa tako velikom knjigom, sa tako uzvišenom objavom, koja je jedina knjiga, jedina knjiga i objava, jedina zapravo pisana stvar koja se na svijetu nalazi, u kojoj ne piše na početku, ako bude bilo kakvih grešaka, nemojte zamjeriti autoru, popravit ćemo u drugom izdanju. Kur'an ne jedin u kojem piše, ovo je knjiga u koju nema sumnje. Kako, smo, kako sada piše, tako će biti do sudnjega dana. Bez ikakve izmjene, bez ikakve greške. Subhanallah. Tako veličanstvenu knjigu, uzvišenu stvar, ne smije vjernik musliman da uskrati sebe da je pročita. Priprema se polako za Ramazan, planirat, da li pročitati tu knjigu, na koji način, pročitati prijevod, čitati arapski, uči sufar, trudi se da čovjek popravi svoj odnos sa Kur'anom. Ko popravi odnos sa Kur'anom, Allah će ga počastiti da popravi odnos sa namazom. Znam si kad u namazu možeš da učiš neku tamo dužu suru, pa znaš značenje, pa te gospodar počasti da osjetiš slas kakva se ne može osjetiti van namazana, van, van namaza. To su veličanstvene stvari. Treba čovjek zatim da krene, krene tim putem. Treba sve da da u zadatak. Već ima 15 dana do Ramazana i sebi planirati. Znači, za Ramazana, ko Bog da želim tako i tako, da poslije Ramazana mogu da nastavim, da uživam u slasti učenja Kurane u namazu. I druga stvar, draga braćo, onaj ko želi da popravi svoj namaz, da popravi svoj odnos sa Allahom Đelšanu, sa gospodarom svih svjetova, treba zapravo da vidi ko je njegovo društvo, u kakvim se krugovima kreće i da li njegovo društvo loše utječe na njega ili utječe dobro na njega. Veoma bitna stvar jeste, ono, onaj s kim se družiš, to si ti. Ako imaš nekoga ko ti kvari tvoje raspoloženje, ko ti kvari tvoj ima, tvoje vjerovanje, tvoj hal, tvoje stanje, pokušaj da se makneš od njega, uputi ti njemu savjet, ali nemoj sati i sati sa njih da provodiš. Loše društvo je tako mi Allaha, najvažni, naj, najveći utjecaj vrši na stanje čovjekovog imana. Onaj s kim se družiš, takav ćeš ti da budeš. Jedne prilike jedan mušnik Zvao se Ukbe ibn Mu'id. Subhanallah. Poginuo je kao nevjernik u bici na Bedru. Poginuo je kao nevjernik u bici na Bedru. Ali on je najbolji primjer u povijesti Islama. Kako loš prijatelj utječe na to da izgubiš i Dunjaluk i ahiret. Ukbe ibn Mu'id je poginuo kao nevjernik na Bedru. Ali prije toga on je razgovarao sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Razgovarao sa njim. Došao je do njega i pitao ga, da mi reci Muhammede o toj tvojoj vjeri. Reci mi šta to ti propovijedaš šta to ti širiš. Poslanik alaihi mu je objasnio neke stvari objasnio mu neke stvari i pozvao ga u islam. I on kaže, prihvatit ću ja tu Ukube Ibn Mojice nakon toga što je rekao da će prihvatiti. Vrati se u svoje staro društvo. Vrati se do debu Džehla. Kaže mu, ja želim da prihvatim, da slijedi Muhameda. Kaže ovaj ne mogu Džehla, kaže, ako ga kaže prihvatiš, ako krene za njim, nikada više u životu nemoj da bi se sa mnom družio. Već otiđi sada do njega i pljuni mu, kaže, u lice. I šetan navrati ovoga uhba Ukba Ibn i on to stvarno učini. Subhanallah. I zbog lošeg prijatelja, zbog svog Ebu Džehla koji ga je na to navratio, on poljulja njegovo povjerenje u poslanika Ali salama, koji je već bio krenuo pravim putem, ode do poslanika, uradi to što Ebu Džehla od njega tražio i gospodar ga, počasti, gospodar ga kazni na način da pogine kao nevjernik u biti na bedru. A malo mu je falilo da krene putem istini. Subhanallah. Loše društvo te mnogo, u mnogome odvlači od pravoga puta. Za Ramazan najbolje je da ti bude prijatelj Kur'an, da ti bude prijatelj islamska literatura, da ti bude prijatelj salavati na poslanika sallallahu alaihi sallam. Ako uistinu želiš da popraviš svoje stanje, da popraviš svoj namaz, popravi svoje društvo, popravi, gledaj, popravi ono s kim se družiš, ono s kime zapravo najviše vrijeme prolaziš, provodiš i koga najviše spominješ, Allah će te počastiti da budeš od onih koji imaju slast u svome namazu, koji imaju slast u svome učenju Kur'ana. Onaj ko to u svome životu ima, on je počašćen velikom blagodati. Pošto je već vrijeme akšam namaza, da proučimo dovu, ako Bog da fokusirati se maksimalno, da, da lijepo klanjamo vakša namaz, da budemo svjesni pred kim stojimo, da budemo klanjali ako Bog da ovaj naš namaz. Amin. Euzu billahi min rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala sidina nabina Muhammedin wa alihi wa sahbih Allahumma rabbena rabbena minna innaka antas samiul alim rahim. Allahumma اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس سلوم لا يرضى فيه إن الله لا يخلف الميعاد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة